Egun honen zure guzieri, ez da hemengoa, paristaga duzu, soilik duela iru hilabetean kartatua dela alderrian, ze oportunista ez da eskualduna, eta bar, eta bar. Olakoak bai frangoen zuna ditut ezkerrean, baina betiko politikaren mirakulua, atzoko kondenatzaileak, atzoko etxean egonak, beti lehenak ditugu garaipena ospatzeko. Betiko ezkerra geometria aldakoran, Pertsonalki gure lugaldearen lau eskualdetara joan eta, izan olorunen, lezkarren, maulen, donapalen, azparnen, baionan, bokalen, endaian eta senperen, bazter guzietan kampaina eginez aldaketaren sede jadika ala sentitzen zen. Laugarren hautez barrutian behitz ere bai untxafrogatu izan den bezala. Sinesten duen gehienak, garaipenaren goxe handiena duenak, lohtu du eta nola ez apreziatu urrutiko etxean jaunaren posizio pertsonal hausartan. Maleruski aldaketaren sede radikal honekin, beste indar batek ez zuena erudiz kampainan argunt sartua, egen aurkako zur ez aktibatzeko historikoki garaile atera da. Naiz eta bigarren itzuliekin bosketa gehiengo modua izan, sorpresa handian eskuin muturak Frantzian larrogeita behatzi diputatu lortzen ditu. Ezin jasanezko esaldia, La Peste eta kolejaren arteko autua, errege dugu, fronte republikaga fini, berinezko plafoiak fini, beti erraten alko da kontsulatzeko gaizki bozkatzen dutela, aserrez trompatzen direla, edo ez dutela simpleki gehiobozkatzen. bozkatzen. Baina errealitatea gordina da ez da gehiu bereziki eskualde batean mugatua, ez da gehiu bereziki elektora batean mugatua, arrabotxik egin gabe, diskresioan oai denetan bozkatzen da arazori gabe. Horren parean espero dut bihotz osoz, ezkerra irresponsabilitatean batua eta eraikitzailea segituko duela. Erritara kulpabilizatzen dituen erakaspen diskurtsuak bazterrean utziz, atzoko belaunaldien lehien eta traizioen gainetik gazteriari tokia utziz, hola bai soilik ezkerra bere aixetasun ere mutik, bere mikrokosmatik aterako da. Antziak egunero zailtasunean bainan isiltasunean bizi direnekin, umiltasunean berriz lotzeko. Mil esker agetazen eta pasa egunon,